บุ๊กทูสิบเอสเซอร์เอสเซอร์เมื่อวาน วันนี้ พรุ่งนี้อิทมอลฮายอมมฮาร์อิทมอลฮายอมมฮาร์ เมื่อวานเป็นวันเสาร์เอตมอลฮายายมชบัตเอตมอลฮายายมชบัต เมื่อวานดิฉันไปดูหนังเอตมอลฮายทีบาคอลโนะเอตมอลฮายทีบาคอลโนะหนังน่าสนใจ ภาพยนตร์น่าสนใจ הסרט היה מעניין. הסרט היה מעניין. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ היום יום ראשון. היום יום ראשון. วันนี้ดิฉันไม่ทำงาน היום אני לא עובד. היום אני לא עובדת. ดิฉันอยู่บ้าน אני נשאר בבית. אני נשארת בבית. พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ מחר יום שני. מ ย ר יום שני. พรุ่งนี้ดิฉันไปทำงานอีก מחר אני חוזר ל า ב ו ד ה מחר אני חוזרת לעבודה. ดิฉันทำงานที่สำนักงาน אני עובד במשרד. אני עובדת במשרד. คนนั้นคือใคร מי זה? מי זה? คนนั้นคือปีเตอร์ זהו פטר. เ ז เตอร์ปีเตอร์เป็นนักศึกษาเตอร์นต์เปเ ד อร์สตูเดนต์คนนั้นคือใครมิโซมิโซคนนั้นคือมาธาโซมาร์ตาโซมาร์ตา มาธาเป็นเลขานุการมาธาฮิมาสกิรามาธาฮิมาสกิราปีเตอร์และมาธาเป็นเพื่อนกันเพเตอร์อูมาธาเฮมฮาเวริมเพเตอร์อูมาธาเฮมฮาเวริมปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาธาเพเตอร์ฮู